yabitu ma'a imraatihi fi shi'ar alwahid, alikuwa katika husnul ishra, katika kule kutangamana kuzuri na wake zake, anajifunika shuka moja na, na mke wake analala hata lau kanat haidha, hata kama atakuwa na hedhi. Anakwenda kinyume na Mayahudi. Mayahudi mwanamke wao akiwa na hedhi hawali naye, hawali naye, hawalali naye ndani, sio kwenye chumba kimoja kwenye ile nyumba ile halali. Kuna kibanda kiko nje kimewekwa kwa ajili ya wanawake wenye hedhi, akimaliza ukishatoharika ndo anaingia nyumba kubwa. Mtume anakwenda kinyume na hawa eh, ikhwan alqirada wal ndugu zake nguruwe na manyani hata lau kanat haidha, hata kama atakuwa na hedhi, analala naye kwenye shuka فإذا أصابه شيء من دمها فإذا أصابه شيء من دمها akipatwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mazingira hayo na chochote katika damu ya mwanamke ikamgusa ghasala almawdhi alladhi asaba basi mtume anaosha ile sehemu ambayo ameswidiwa na ile damu zamani tofauti na sasa mazingira yao kuhifadhi ويحفظ دام تفوت نصص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، كل حاشية وكنا بني أن يعني أشينك أخرج أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم أبي بكي أبو داود النسائي أحمد نوينجين كتوك عائشة قال رضي الله عنها قالت أن سمع قالت سبحان كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا خبري خبر عائشة من الكوكلالة يعني Mtume sala sallam wakiwa wamejifunika shuka moja ambayo imegusa miili yao. Kuntu ana wa rasulullah, nilikuwa mimi na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama nabitu fi shi'ari wahid, tukilala katika shuka moja, wa ana haidun tamith, ilhali mimi niko kwenye hedhi. Haidh tamith, tamith ndio hiyo haidh Kwa hiyo ni jumla imewekwa kama vile taukidi, kusisitiza. Nikiwa mimi niko kwenye hedhi, niko kwenye hedhi. Tamith ni haidh. Fa in asabahu minni shay'un, kama atapatwa na chochote kutoka kwangu katika damu yangu, ghasala makana, anaosha ile sehemu yake iliyomwingia. Walam yaduhu, walam yaduhu, na wala havuki mahala hapo pale pale alipochafuliwa na ile damu anapaosha pale pale tu, havuki kwenda kwingine. Thumma salla fi, kisha anaswali nayo kama ni nguo, kwa maana haioshi nguo yote. Uturuhutu ambayo uoshe nguo nzima, isipokuwa ukishindwa kubaini wapi imeanguka damu ya najisi, hujui ni wapi, hapa unawajibika ufue nguo yote lakini ukijua hapa ni kwa mengi ya najisi, utapasafisha mahali pale peke yake, kama ilivyo hadithi. Wa ila saba tani thawba minhu shay, na kama nguo yake itapatwa na chochote katika hiyo damu, ghasala makana wala yadu, ataosha mahala hapo tu na wala hatapafuka. Thumma salla fi, kisha ataswali nayo hiyo nguo. Anisaidisha al-Allama al-Albani hii dalili, hii hadithi ni dalili kwamba mwanamke mwenye hedhi mwili wake ni tahara, kadhalika jasho lake ni tahara, na kwamba yafaa kwake yeye kusimamia mambo yake yote nyumbani, kupika, kuponda unga, kutengeneza mikate, kufanya amali zote za manzi. kama alivyokuwa akifanya kabla yeye kujiliwa na wakati wa hedhi, isipokuwa watu hatuswali na wala hatufunga. Mahali shahid kwamba Maaisha, Mama Aisha anasema alikuwa yeye na Mtume akilala naye mume wake wakiwa wamejifunika shuka moja iliyogusa miili yao. Hii ni katika nini? Inaingia katika husnu al-ishra, matengamano mazuri, matangamano mazuri baina ya mtu na mkewe. Kuna watu wanaonyanyapaa wake zao wakiingia katika ada zao kama hizi, wanawanyanyapaa. aya mtu anamwona kinyaa mtu akae, ah, nisubiri nenda kule, ah, asitaki maji mimi mwenyewe, au ah, usinikee maji ile glasi yake, mtaniteka mwenyewe na vitu kama hivyo. Ah, hapana, sio katika postulation Kwa hiyo haya aliyokuwa alikuwa akiyafanya Rasul alayhi salatu wasallam na mama yetu Aisha ni dalili juu ya hirsi ya Uislamu. Uislamu una hirs na unahimiza masuala ya matangamano mema baina ya mke na mumewe, matangamano yaliyokuwa mazuri. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaghtasil ma'a zawjatihi anaoga na mkewe min ina'in wahid, kutoka katika chombo kimoja cha maji. Sio kwamba kila mmoja na ana ndoa yake, katika mahaba na mapenzi mnaoga chombo kimoja, na kwamba mnaoga kwa pamoja au unapooga, maana yake yafaa kwamba kila mmoja yuko yuko uchi, anaoga na mkewe wake uchi, hakuna aibu katika masuala haya mtu hamuoni aibu mkewe wala mke hamuoni aibu mumewe tutokee mwanzo mwanzo wa ndoa binti kidogo nikioa kitaogopa shanga lakini ndani ya wiki mwezi kimezoea hadhihi ishratu nabiyina huu ndio mtangamano mwema wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeye ni mtume wa Allah daraja kubwa huyu walana fihi uswatun hasana na sisi kwake yeye tunayo ruwaza njema ya kuiga kaani ni baadhi azwaj kana kwamba nawaona baadhi ya waume yaqulun ambao wanasema kwenye mioyo yao la waqta ladaina hatuna wakati sisi mambo kama haya waqad kabira sinuna na umri wetu umeshakwenda mambo tunawatia watoto sisi وقد bina بنا العمر عمر umekwenda huko sisi fala hajata lana fi hadha hatuhitaji sisi mambo kama haya shekha anasema kana kwamba kuna watu wanaona kwenye mioyo yao wanasema ah sasa mambo hayo mambo ya watoto wao hawa mambo tena umri huu mimi nafanya mambo kama haya nitaonekanaje sina haja kufanya mambo kama haya shekha anasema hadha rasulullah huyu ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yahmilu a'baa anabeba mazito la yahmiluha malayinu rijal ambayo hayawezi kubebwa na mamilioni ma, ma, ma ya wanaume tume anabeba yahmilu hamma al-umma anabeba mazonge ya umma matatizo ya umma yote anabeba yeye huyo mtume sallallahu alayhi wasallam yahmilu risala anabeba ujumbe mzito إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقد بل وقد بلغ من العمر شيئا كبيرا na ameshafika katika umri ameshafuka miaka mingi amekwenda mbali katika umri kana yusabiqu imra'atahu lakini alikuwa akishindana na mke wake wa yatahayyanu alfursata lihadha na alikuwa akitafuta fursa ya kulifanya jambo hilo ma ajmala ayuha alahibba uzuri ulioje eni vipenzi ayakhruja yakhruja ar-rajulu bi imra'atihi mtu akatoka na mkewe ila mathani kwenda mahala fulani fayal'aba ma'aha akaenda akacheza naye uzuri ulioje kufanya hivyo wa yusabiqaha na akashindana naye wa wayutayibu khatiraha eh? na akautengeneza moyo wake mke alikuwa amejawa na matatizo na mashakili ana msongo wa mawazo, akamchukua akatoka naye, akenda akamkumbaza, akenda naye huku, amekimbizana, ameruka, fanya kadha. Na kufanya hivi, anasema ulama, kuna isma kwa mwanamke, kuna kumhifadhi ili asiwakololee macho watu wengine eh, kwamba ah, mimi sina mtu wa kuniliwaza au wangu muda wote nimeshughuli ana shughuli ana, ana muda hatutoki, basi hata siku moja hakuna kutoka out, hakuna kadha eh, mwisho nakuja kufitinika kwenye fitna, kipindi ambacho kimejaa shahawati wal fitan, na kipindi ambacho kwamba mambo yamekithiri eh, mabaya, fisadi na uharibifu basi moja moja mwanamume ayafanya haya kumfanyia mke wake. Kwa Kweli kuna muda, lakini huyu mtume anabeba humumi za umma. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, anabeba risala, anaongoza jeshi, anaongoza kadha, lakini bado anatenga muda kwa ajili ya kumfurahisha kumfurahisha mke wake. Kwa hiyo sisi nasi ah tutenge nyakati zetu. Ni kweli tuna mambo mengi, lakini angalau upatikane kwa mwezi mara moja miezi miwili mara moja, miezi mitatu mara moja, anampeleka sehemu anafurahia, eh, unamtoa kwenye kero za nyumbani kwake, mzoea kila siku jiko hili, si wengine wanamtoa, kuna kula naye eh urojo na vitu kama hivyo. min haqi zawjati ala zawjiha alla yasubaha, miongoni mwa haki za mke zilizo juu ya mume kwamba mume haruhusiki kumtusi mke wake, wala yashtumaha, wala asimtukane wala yuqabbiha hayataha wala asileze umbile lake asilibeze umbile lake mwanamke gani ha mkuwa pasi mwanamke gani uso kama kuzo a a asifanye hivyo juu kupika kadha wa af'alaha au matendo yake akawa anabeza hii ni haki yake kwa tusiyafanya haya kwa wake zetu وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة نقو حقيقة عن السلام توقع صلى الله عليه وسلم تكتحق سمنامك على زوجها جلي زوجو يقوم واكي ولا يقبع ولا منام أسنبيزي منك واكي كما يلقى حديث معاوية بن حيدة القشيري ولا يقبع نقوم بأن أمي متاكيوة ونشعوريوة وهو كما أبو زرع وأم زرع ومزارع نسمع أكل سفيا من واكي فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح على فمشه على قوة قسم لي ومزارع حديث أبو زرع أنتم يقوم بعائشة كنت لك كأبي زرع بأم زرع من يجوه الحديث بلا شك حديث الليف ولكاوة الماكة من بيبي wakakubaliana kwamba kila mmoja aseme la kwa mume wake, kila mmoja kila mmoja amzungumze mume wake. Wanawake kumi na mbili wamekaa, akaja wa kwanza, akaja wa pili, mpaka wa mwisho Ummu Yeye kufika wakati wake akasema, zauji Abu Zar, mume wangu ni Abu Zar. Wama Abu Zar, Abu Zar ni nani? Amjua Abu Zar yenyewe, anasa min huliyin udhumaya amejaza mapambo kwenye masikio yangu, pambo ya dhahabu kadha. Sikio langu yani, kwenye washereshaji wanasema mpaka lime limeinama sikio isijazwa na maagizo yake. Anasa min hulin udhunayya wa mala min shahmin adudaya amenijaza nyama uzara, nimenenepa kwake. Adud ni sehemu nyama wabajahani fabajhat ilayya nafsi, akanifurahisha amenifurahisha nafsi yangu ikafurahi. Wajadani fi ahli ghunaimatin bishiqqin, alinikuta kutoka kwetu kwamba ni maskini, tuna vijimbuzi kidogo tukikaa pembeni ya mlima. Fajaalani fi ahli sahilin wa atiqin, akanijaalia kwamba mimi nilikuwa ni katika watu wa mafarasi, tuna mafarasi, tuna wanyama, tuna kadha eh akasema mpaka akasema mbele yake nasema fa indahu aqul nasema mbele zake fala uqabba sibezu sibezu mimi mbele ya buzari nifanye kitu gani mimi sibezu mbele ya buzari wa arqud na ninalala fa atasabbah eh arqud nalala fa atasabbah na pia nalala asubuhi usingizi wa asubuhi ya yaani nalala usiku na nalala pia usingizi wa asubuhi kwa maana kwamba nao mahalimu mahalimu wanafanyia kazi mimi kazi yangu ni kulala tu siku nalala siku nalala eh wa ashrabu fa ataqanna na kunywa mpaka eh na natoshelezeka katika sifa akimsifia nani mwa wake mahali shahid kwake yeye nasema fala uqabahu sibezi kwa hiyo katika haki ya mke ile juu ya mumewe asibezi asimpige masaguro, wanasema watu wa Dar es Salaam, asimpige masaguro, yani asimbeze kwamba wewe kwenda mguu kama jiti tu, kitu gani mwanamke katika wanawake, wewe wewe kwamba wanawake simama kwa simama, wewe siku kadha kadha kadha kadha, nenda huko. Mtu na mkewe nafikiri kama vile mtu na mwanamke mzake Hakuna mambo kama hayo, na hii ni haki yao ya msingi, kwamba tusiwaambie maneno mabaya hawa wanawake, mwambie maneno mazuri, nenepe kama alivyonenepeshwa Ummu Saleh na Abu Saleh mpaka mtume akasema kumwambia Aisha mimi kwako ni kama vile Abu Sar'i na Ummu Sar'i kwa maana mtume kakubali alifanywa na Abu Sar'i kwa Ummu Sar'i umeelewana tushirikiane kuja kumalizia inshallah